Išeimo knyga, 20 skyrius. Dievas kalbėjo visus šiuos žodžius. Aš esu viešpats, tavo dievas, kuris tave išvedžiau iš Egipto žemės, iš vergijos namų. Neturėk kitų dievų šalia manęs. Nedaryk savo jokio drožinio, nei jokio atvaizdo to, kas yra aukštai danguje žemai žemėje ar po žeme vandenyje. Nesilenk prieš juos ir netarnauk jiems, nes aš, viešpats, tavo dievas, esu pavidus dievas, baudžias vaikus už tėvų kaltes iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie manęs nekenčia, bet rodas gailestingumą iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų. Netark viešpaties savo dievo vardo bereikalo, nes viešpats nepaliks be kalties to, kuris bereikalo minijo vardą. Atsimink šabo dieną, kad ją švestum, šešias dienas dirbk ir atlik visus savo darbus, o septintoji diena yra šabas viešpačiui, tavo dievui. Joje nevalia dirbti jokio darbo nei tau, nei tavo sūnui ar dukteriai, nei tavo tarnui ar tarnaitei, nei tavo gyvuliui, nei ateiviui, kuris yra tavo namuose. Nes per šešias dienas viešpat sukuria dangų, žemę, jūrą ir visa, kas juose yra, o septintąją dieną ilsėjosi. Todėl viešpats palaimino ir pašventino šabo dieną. Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią viešpats Dievas tau duoda. Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neliūdik neteisingai prieš savo artimą, negeisk savo artimo namų, negeisk savo artimo žmonos, ne jo tarno, nei tarnaitės, nei jaučio, nei asilo, nieko, kas yra tavo artimo. Visi žmonės girdėjo griaustinį ir trimito garsą, matė žaibus ir rūkstantį kalną. Matydami tai, žmonės atsitraukė ir stovėjo atokiai. Jie sakė mozei, tu kalbėk su mumis, mes klausysime, tačiau Ten nekalba su mumis Dievas, kad nemirtume. Moze atsakė žmonėms, nebijokite, Dievas atėjo tam, kad jūs išmėgintų ir kad jo baime būtų prieš jūs ir jūs nenusidėtumėte. Žmonės stovėjo toli, o Moze priartėjo prie tamsaus debesies, kur buvo Dievas. Viešpats liepia mozai pasakyti izraelitams. Jūs patys girdėjote, kad aš iš dangaus kalbėjau su jumis. Nedarykite šalia manęs savo sidabrinių ar auksinių dievų. Padaryk man iš žemės aukurą ir aukok ant jo deginamasias ir padėkos aukas, savo avis ir galvijus. Kiekvienoje vietoje, kurioje bus minimas mano vardas. Aš ateisiu ir laiminsiu tave. O jei man statysi akmeninį aukurą, nestatyk jo ištašytų akmenų, nes naudodamas įrankiai suterši jį. Taip pat nelipk laiptais prie mano aukuro, kad nebūtų atidengtas tavo nuogumas.